Bande Gaza, Palestina, Erimina. Palestina lurralde okupatu bat da, Israelek okupatzen duena. Hau, bi partetan zatitua da. Bande Gaza alde batetik eta Zizordania bestetik. Duela berrogoita amak urte, Israel dahek Zizordania okupatzen duela. Baina Bande Gaza resistenzian da. Lur ere muuntan, bi milioi biztanle kondatzen dira ala ziren. Egun hauetan tipitzen ari delako zenbaki hori. Sionistek, hotz Israeldar judutak nazionalistek, hauen buru eta nahiu kriminela, hortzetaraino ahmatuak diren bere zakur irrabiatu laguntzarekin, palestinakak gazatik lekutu nahi dituzte Israel haundiago baten ukaiteko, osoki judua. Bena gerla ez da gau hasia eta ez da biak bukatuko. Urtero, gibelateko martxa, ala marxo du retur deitu elgarretaratzeak antolatuak dira Palestina osoko herri gehienetan, maiatzaren amabostean. Gibilateko martxa antolatua da, nakba horretarazteko. Hau da, mila behatzion eta behogogoita sortziko Israelo-Arabiak gerlan gertatu zen palestinaren partitzearen izena. Garai jartan, milioi bat palestinarek ies egin zuten beren egietatik eta bake akordioen pohoten ondorioz etxera txarzeko debekua ukan zuten haien etxeak suntsitu zituzten Israel dar am ahmadak. Palestinak errefusiatu entzat akampealekoak sortu zituzten inguruko Arabiak estatuetan eta bereziki Zizordanian eta bande de Gazan. Gaur egun, zer nahi palestinak errefusiatu badira mundu osoan zehar eta errefusiatu gehienen familiak bande de Gazan direnez, hauek altsatzen dira Israeleko armadaren bortizkeriaren aurka. Duela amak urte, band gazaren buru amaz palestinak taldea da. Aukten, gibelateko martxaren irugoita amargaren urtekari, sei hasteko elgajetaratzeak eta akampalekoak antolatu dituzte martxoaren ogoita amaketik maiatzaren amabosterat. Martxoaren ogoita amajean, martxaren lehen egunean, lugaren eguna zen berdenboran. Hala nola, Amak milaka palestinarek manifestatu duten bande Gaza eta Israelen arteko luzerako mugan, gertakari latz baten ogoitzapenez. Mila behatziun eta erogoita amaseiko martxoaren ogoita amajean, Israeldar ahmadak sei manifestari garbitu zituen tiroz. Hauek bohokatzen zuten beren lujen defentsan. Israelek lur palestinar paketa atera nahizizkieten judutar kolonien eraikitzeko. Bimila emezortziko martxoaren ogoita amajan, lujaren egunean, Israeldak Ahmadak debrien txagaskia egindu. Ez sei, baina hamazazpi palestinak erail dituzte egiazko balekin baita 2000 zauritu erdia tiroz. Segurtasun hesitik ez dela horbildu behar diote, bena nundira palestinakak etxean ez. Haiek errotak erretzen dituzte kebeltza egiteko, snaiperen tiroen desbideratzeko. Buxeria bat da. Aurrak ere erailtzen dituzte eta eneiduriko biziki gutia aipatuak izan dira gertakari ahigarri hauek. Parean, Israeldar zauritu izpidik. Beren urguneko ahmekin ez dute konfrontaziora joaiterik. Urgunetik garbitzen baitituzte. Gainera, Israelek gazakoer ura eta elektrika mozten diete. Baita medikoak zanpatzen pasaian. Onu eta giza eskubideek ez dute eritipia mugitzen eta genozidioak segitzen du egunez egun. Mementuko gibelateko martxaren bilana, ogoita amak hil, milaka zauritu, gehienak tiro bat bildurik. Ta ono, lau haste gelditzen. Israeldak soldaduak, sudur luze kikimotzak, uros badirerarik eriotzak, gazaui erakuts tatinka hortzak, Palestinak seme eta alabak, miresten zaituztet denak, balio baitu zuen borroka sumeak, dirdira segi dezaten gazako izahek eta bandera berdeak. Gora Palestina eta askatasuna.